Bai, egun hone, eh? ego Euskal Herriko aur parkeetan eh, bizkiak ikustean nahiko ohikoa e, bilakatzen hasia da eta ez da kasualitatea. Eh? Azken markadan batez bestean urtero mundura sortu diren hogei mila aurretatik bosteun bizkiak direla jakitaren eman baitu osakidetzak. Kontua da, eun aurdu alditatik bat izan ohi dela bizkiena biologikoki, baina Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, euneko bikakots seian kokatu da, eta Bizkaiako ospitaletan aldiz, euneko irukakots bata, eh? beraz. Arrazoin zehatzik eh, bada? Ba, bai, eh? mediku zerbitzuek egin duten azterketa baten ondorioz, badirudi baiet, Izan ere, e, eh, biskien aurdu e, eh, euneko berrogeita mabosta, ba, lagunduriko ugalketa tekniken emaitza izan omen da, in vitro eh, delako teknika. Izan ere dirudienez, Europako herrialde gehienetan, teknika bat baliatzen den bitartean, Espainiako estatuko osasun zerbitzuetan aldiz, ginekologia teknika ezberdin bat egin e, da, e, ondo aterako dela segurtatzeko, hau da, ba, embrioi gehiago erabilia in vitro teknika hortan, eta horrek ba, biskiak izateko aukera emendatzen ditu. E, teknika hori omen da, esan bezala, biskien emendatzeko puruen arrazoi nagusia izan ere, e, datuak ikusgarria dira, e, azken urteetan, 2000 garren urtean, biskien e, berreunda irurogeita masazpi, Aurdunaldi eman ziren bitartean, Ego Euskal Herrian, 2000 maikan, amar urte berandoago, bosteunda ama izan ziren, eta iaz, e, seireun inguru, e, emendatzen doa beraz, Horrek suposatzen du munduan ematen diren bizkien aurdunaldien kasi kirukoitza e, eh, proportzioan. Ahazoinen agusia dela diozu, baina badira kontuan hartu beharriko aldagai gehiago ez? E, bai, eh, soziologikoak edo esan genezake, eh. dirudienez naturalki biskiak ugaiteko aukerak emendatzen omen dira adinaren arabera. Horrela, e, azkena markadan krisia dela, e, bota, beno, ba, eramaten dugun bizi moduagatik ere, ezta, e, atzeratzen e, joan da seme ukaiteko batez besteko adina. Eta medikoen arabera, hogeita amabost urtetik gorako emakumeek, ba, biskiak naturalki ukaiteko aukera bikoiztu egiten da. Eh? Beraz, ez da dena in vitro tekniken ondorioa, edo emaitza eta hogeita mabosturretik orako e, aurdunaldien kopurua emendatu izanak ere badu beste ondorio bat e, zehatza e, sei eta sortzi jabete arteko aurdunaldien ondotik ume goiztiarrak jaiotzearena. E, estatistiken arabera, e, hogeita ama bosturtetik gorako naldietan, emakumeek arazo gehiago izan ditzazkete, erditzerakoan eta horrek eragiten du ere Europan umego iztiarren kopurua euneko laukoa den bitartean ego euskal herrian euneko saspikoa izatea. Eta biskien kopuruak zer esan abadu hortan, amarretik bitan, ba, biskien aurdunaldiak ez baitira ba, bederatzi jabetetara ailegatzen. Eh? Horiek horrela beraz, Euskal Herrian gizartea zartzen ari da, ipatzen zuen bezala, e, eta Europarekin alderatuta, nabarmen gainera, ume gutxiago, jaiotzeaz gain, goiztiaragoak gara mundura etortzen, eta biskien kopurua, irukoitza da, esan bezala. Ez da ez ona ez txarra, baina bai e, bitxia bederen.